Nork hartu dizkit galtsun eta galtzerdiak? Nun sartu dira? Azken lau hilabeteetan, lau aldiz erosi behar izan ditut. Amarnaka erosten ditut gainera. Galtsunak, apepres, kudeatzen ditut. Badira galtzen ditudanak eta badira seguraski lasterka eskapatzen direnak. Zer gaitikote, bainan galtzerdiak, Astapenean ez nuen sobera kasu egiten, eta noizean behin, bat edo beste oe azpian agertzen zen. Ez zuen horrek dena esplikatzen, baina hortik sekatzen nuen esplikazioa. Baina irabete batean, amar paretik bi gelditzen zirelarik, metodo zaldatu behar nuela ohartu nintzen. Neguan oino, bego. Galtzaluzeekin, berde bat eta gorri bat ezartzea, etzen hain larri. Eta zuri horiek ere baditut, gainkaldean bimarra dituztenak. Horiek nahastea erresago. Gertatu zaitere, eneak ez ziren eta txikiegiak nituenak janztea. Baina beroa hurbildua ala, galtzerdiak garbitzera pareka ematen nituela segurtatzen hasi nintzen. Metodo egokitzat jozitekeen, baina tirrit. Idortzen emaiteko momentoan, parerik ez erotzekoa. Bata bestearen barnean ere eman izan ditut, eta egia da emaitza hobeseagoa izan dela, baina nez perfektoa. Nun sartzen dira galtzerdiak. Norbaitek badu arrapostua, edo nola egin behar dugu, galtzerditan ez sekulako dirutza pasatzeko. Zure laguntza beharnuke nuke entzule. Erantzunik edo gomendiorik bazenu, idatzezazu, nun sartu da bigarren galtzardi hori abildua gmail.com elbidera. Anartean, galtzardiak nahazten segituko dut. Noktaki, agian, moda berri bat sortu eta normaltasunera ekarriko dugu kolore desberdinekoak janztea.